To nam Allah Đelešanu napominje u samome Kur'anu da on jedino Allah ona je Kur'an vodi ispravnu put odnosno vodi ljude u džennet wa inna hadha al-Qur'an yahdi lilatihi aqumu u sure al-Isra Allah dželešanu kaže i zaista samo ovaj Kur'an vodi pravim putem. Znači, odna od odba Allah Đelešanu kaže šta nam je vodila u životu. Znači, vodila nam je Kur'an, to jeste vodič koji nas neće odvesti znači, u zabudu. Kur'an koji nas neće odvesti na stramputicu. Kur'an koji nas vodi direktno u džennet. Kaže ima Malik Rahmetullahi Aleyhim. Kaže ko stavi Kur'an ispred sebe. Znači ovo stavi Kur'an ispred sebe i da ga vodi Kur'an. To znači da radi po Kur'anu i sunetu. Da vjeruje u to i da sprovodi Kur'an i sunetu praksu i oni će ga odvesti direktno u džennet. Kaže Imam Malik, ko stavi Kur'an ispred sebe, on ga vodi direktno u džennet. Ko stavi Kur'an iza sebe, znači ko ne bude radio po Kur'anu, on ga gura direktno u džehennem, kako kaže Allah Đelešanu u više ajeta, a u suri Taha Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ عَرَدَ عَنِ الذِّكْرِ فَإِنَّهُ مَيْشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا Ko bude se okrenuo od zikra Kur'ana i Sunneta, života po Kur'anu i Sunnetu, mi ćemo ga slijepa oživjeti, pa će on upitati gospodaru Liman Hašatani Ama, Fakat Kuntu Vesira, kaže što si me gospodar oživio slijepa kad sam ja imao vid na Dunjaluku, pa će Allah Đelešanu reći, kaže, kedalke tetke ajatina fenesiteha, Kaže, tebi su dolazili naši dokazi, Kur'an i sunet, nisi htio da ih prihvatiš, nisi htio da te oni budu vodili u životu, nisi htio živjeti po njima pa smo mi danas tebe zaboravili. A koga Allah Đelešanu, odnosno ko Allah Đelešanu zaboravi, kako Allah Đelešanu kaže za kjafire i munafke, munafke ne su lafen sahomen fusahom, oni su zaboravili Allaha Đelešanu, pa je Allah Đelešanu učio da oni sami sebe zaboravi, odnosno da zaboravi svoje na onaj obaveze i svoje dužnosti i da svjeruju Allaha Đelešanu, da se boji samo Allaha Đelešanu, da stravljuju od kufra, od, šikra, i od greha. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže u drugom ajetu koji se povezuje sa vodiljom, to jeste da je Allah Đelešanu kaže da je Kur'an nur, znači svjetlo. A sva što svjetlo služi, to znači da svijetli čovjeku, znači stazom koja vodi do dženneta. Pa kaže, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ مِنَ اللَّهِ Dolazi vam svjetlo od Allaha Đelešanu, to jeste Kur'an. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom majetu sura Al-Imran, kaže وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Čvrsto se Allahova užeta držite, kaže Imam Alije, ovo je Kur'an, znači to svjetlo. Pa kaže Allah Đelešanu da on, daje svjetlo, to, to znači onoga ko će postupati po Kur'anu i sunetu, ko će uzeti Kur'an da bude njegov vođa, man je džalelahu nura fe malahu min nur. Ko ne bude, kaže, imao nura, kome Allah ne dadne nura, pa on ne ima nura, znači on voda tminama. Međutim, Allah Đelešanu kada govori o tminama i o svijetlu, poslušajte kako se Allah Đelešanu, znači kako Allah Đelešanu objavljuje ajete i govori da su tmine mnogi, Zabude su mnogi, a svjetlo je jedno, to jeste istina, to jeste islam, to jeste tevhid, pa kaže Allah Đelešanhu u, u jednom majtu sure Al-Enam, kaže, va inna hada al-Kur'ane, kaže, va inna hada siratu mustakin, falate tebi usubla fete ferreka bikuman sabili, kaže, i ovo je moj pravi put, nemojte slijediti druge putere, pazi, ovo je moj pravi put, znači, jedan put, Nemojte slijediti drugi puta. Znači ima drugi a Koji su drugi putevi? To jeste putevi zavode. Kaže mu Fesiri, Allah Đelešanu je ovdje njegov put u, ona je, ona je objavio u jednini, a više puteva zavode je objavio u množini. Ili kako Allah Đelešanu kaže, Allahu veliju lezina amenu juhriđu mine zulmati ilen nur. والذين كفروا ولا يوم الطاغوت يخرجون من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وسوره بكر الله سبحانه وتعالى kaže Allah je zaštitnik vjernika oni izvodi iz više tmina na jedno svjetlo na svjetlo istine na svjetlo Kur'ana i Sunneta a kafirima su zaštitnik šejtan ima zaštitnik šejtan oni izvodi iz jednog svjetla u više tmina, znači više zabuda ima. Ima zabuda žešća od druge zabude. Pa kaže, u lajke ashabu nar, hum fija halidun, oni su stanovnici džehenema, u njemu će vešno ostati. Allah je rešano u sure Enam, sura Enam sa njom je sišlo, recimo, 70.000 meleka, čuvajući je zato što je u njoj sadržan vas cijel tevi. Znači, vjerovanje u jednog Allaha, azzeveđel, izvajanje Allaha, azzeveđel, za obožavatelja, Pa kaže Allah Jelšanu, Elhamdulillah iladhi, kaže, Haleka sema avati wal adhi, vajal me zulumatil ila nur. Kaže, hvala onome koji je stvorio nebesa i zemlju. I onaj koji izvodi iz tmina na jedno svjetlo. Opet govori svjetlo u jednini, a tmine u množini. Znači, jedna je istina, a ima mnoštvo, mnoštvo zabluda. Pa kaže Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, kaže, nije kod Allaha Jelšanu noć i dan kao kod vas. Jer Allah Đelešanu je ono svjetlo što vidite noću i danju, svjetlo nebesa i zemlje, je od Allaha Azzeveđel. Njegovo svojstvo Allahu nur, njegovo svojstvo znači koje nije stvoreno, to je Allahu svjetlo. I ono što kaže kod Allaha Đelešanu ne ima dana i noći. I svjetla u noći mjeseca, a u, su, u dani sunca i nema svjetljenja nebesa i zemlje ko Allah Đelešanu nur. Pa onda navodi hadis od Ebu Zara da je pitao Božeg poslanika Salom da li je vidio na Isra i Mirađu Allaha. Pa je Ebu Zer rekao, nur ala nur, svjetlo kako da vidim? Kako da vidim gospodara kad je svjetlo? I poznati hadisi da Allahu poslanik nije vidio Allaha Đelešanu na Isra i Mirađu, nije mogo da ga vidi od svjetla. Znači, Allah Đelešanu je, kad kaže nur, i on kome dadne taj nur? I očinio je Kur'an tim nurom. Kaže poslaniku, naj, najdražem stvorenju Allah Đelešanu kaže, ti si, kaže, bio mrtav. Ti si bio mrtav, pa smo ti ni dali svjetlo. Pazi, nismo ti dali svjetlo. Šta je da, poslaniku dato? Kur'an. Objavljen je Kur'an. Pa kaže ti si sa tim svjetlom mogu da hođaš između ljudi. Šta je ovo dokaz? Onaj ko ne bude se držao Kur'ana i suneta, zalutat će među ljudima i među zavodama. Ako, se ne bude, ako mu ne bude vodilja i svjetlo koje ga vodi pravim putem gdje ste Kur'an. Kaže šejih Islam ili Kajmel Dževzi, kaže Allah žele ovi dokazi, da je jedno svjetlo, a ima više puteva isto do džene, tako iša lautala, džavla džadašanu kaže, vel da džahedu fina, li neh jednom subulena, ko se bude radi nas borio, mi ćemo putama koji nama vode u puti. To znači čovjek treba da se bori, da traži ovo svjetlo. Ali kaže Ibn Kajim, rahmetullahi alehi, kaže jedno je svjetlo, to jedna je uputa, a ima više načina kome Allah džele, kako Allah džele, lakša je ljudima, kako će doći do dženeta i stepena do dženeta. Pa kaže, vidiš čovjeka, olakšano mu je, kaže, namaz. I vidiš da njegovo ibadet najviše preteže u namazu. On najviše obavlja na file namaz. A farzova se tvrsto drži. A vidite drugi ljude kojim je njegova jača strana u ibadetu pust. Pa posti puno na file. Fardi na file. Pa vidite drugi ljude kome je lakša strana ibadeta džihad. Pa vodi džihad na Allahom putu. Vidite ljude kome je lakša strana ibadeta udjelivane na Allahom putu. Pa zbog toga uđi na vrata sadake. A ima, kaže, ljudi kojima je najlašna strana upućivati na dobro i odraćao zla. I tu mi Allah Želešanu s tim ovim ljudima olašu puteve do dženneta, pa kaže, vidiš da kako on neumuno radi upozivajući na dobro i odraćaju zla. A kaže, ima ljudi, kao što je Ebu Bekr, radi Allah, on koji je sve ovo objedinio, pa mu Allah Želešanu potpuno olakšao vjeru. Pa on kaže, kada vidiš da džihad vodi se, on prvi vodi džihad. Kada vidiš da se dijeli, on prvi dijeli. Kada vidiš na namazu, vidiš ga skrušena sa husuvojem planja. Kada ga vidiš da dijeli, ne žali i metka, jer zna da je to Allah Đelešanom dao da s njim treba kupiti dženet sebi, inša Allah, ta'ala. Kada vidiš da upućivanje na dobro i odlačno zla, da je on prvi da uči vjeru. Jer braćo kaže šehu Islam ibn Kajim, kaže, vjera, kaže, Allah se ne može drugčije spoznati do naukom. A morate, kaže, znati da se nauka stiče učenjem. Zbog toga mi objašnjajmo ove puteve. Kroz život moraš imati vodiča. Možda će neko reći, kako da ja nađem vodiča? Allah Đelešanu postavlja, znači, uslove. Men je tekillahi je džallahu mahrža. O jezuku min hajfu la tesim. O men je tevekjala Allah fahu hazbuhu. Kaže Allah, ko se boji Allaha, naći će mu izlazak. Znači, on će mu dati svjetlo, pomoće ga da dođe do svjetla. Obskrbit će ga odakle se ne rada, ako se boji za obskrbu. Ko se bude Allaha Đelešanu bojao, Allaha Đelešanu će mu sve dostupnim, jer žalko mi nemaju usran, sve će mu lahkim učiniti, sve će mu dostupnim njemu učiniti. Znači, treba se bojati Allaha Azza Veđel. Znači, i da čovjek stekne Allahovu naklonost. Kaže Ibni Kajim, ko hoće da hodi pravim putem, neka se drži tri stvari. Prva je kaže nek se drži Kur'ana i sunneta. Hoće da uspije. Druga stvar, neka se ne druži sa ljudima koji ulevaju u njega pesimizam i stagnaciju i želi, znači, i zovu ga da živi u rahatluku i da zaboravi na Allaha azza azređan. Paste. Znači, čuvaj stvar jako I treća stvar, uljepšaj svoj ahlak, svoje ponašanje, da te Allah azza azređan zavoli i da te on dadne svoje svjetlo. Pa zato kaže u jednom hadisu poslanik sa osnovom, koji brat, pasta ovaj ibadet, ibadet ljubave prema braći muslimanima, to je ibadet. Da voli čovjek brata muslimana, to je ibadet, nemojte zaboraviti. Pa kaže, koji brat musliman zavoli drugog brata muslimana, a vjernik je, Allah će ga zbog toga uvesti u dženatim sobom. Kaže, Omer radijallahu anhu, kaže, ja zanoćim nekada u noći, pa se sjetim svoga brata povjeri. Pa kaže, jedva čekam da osvanem, pa da odem da ga zagrlim. Kaže ja učenjak, odnosno jedan tabein drugom tabeinu učenom čovjeku, kaže ja sam tebe toliko poželio, ali stig me zagrlio bi te i poljubio bi te. Vidite, znači kad ljudi daju, znači kad ljudi znaju uputu, mi koliko danas govorimo o brastu, koliko danas govorimo o zajedci, zašto toga nema na pomolu? Zato što nismo, znači ostavili smo svjetlo kojim smo išli. Naša srca su prazna, naša srca su crna, Ne može u njiha da stane ljubav u ime Allaha Đelšanu. Iščezno imali iz naših srca zato što su ga, kad kaže Ibrahim Ibn Edhem, što su ga gresi uprljali. Jer gresi su najveći radio. Kaže Sufjane Sevri, kaže ja nisam, kaže ja sam ugovorio jednoga brata. Bio mi je uskraćen noći namaz mjesec dana. Kaže drugi čovjek, kaže zbog jednog greha četiri godine ja evo ispaštam, ne mogu doći sebe uvjeriti. Zbog jednog greha. Četiri godine. Kaže, ja ne mogu doći sebi, ne mogu se popraviti. Kaže drugi Sufjane Sevri, ja sam se 40 godina borio sa iskrenošću, odnosno 20 godina borio sa iskrenošću, a drugi 20 godina sam uživo u tome. Paste. Kaže drugi učenjan, ja sam se, kaže, 20 godina borio da ustanem na noćni namaz. Kaže, a 20 godina uživam već u noćnom namazu. Znači, borba, čišćenje srca, muhasiba, pa molim Allaha Đelšanu da nam pomogu. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalamu, ala rasulam, abad. Dalje, druga stvar koja nam je potrebna da idemo pravi putem, jeste braćo prijatelj, to jeste Brat. Vi znate da je poslanik mogao sam da kroči ka Allahu Đelešanu. Allahu Đelešanu kaže, juva se muke minan nas. Ja što čuje. Samo kaže da on Allah poslanika upuće da ga ne mogu ljudi uopće ubiti dok ne donese resalu. Poslanik nije ubijen, preselio je prirodnom smrću, tako? Neki su onaj, poslanici ubijeni kada bi dostali poslanicu, ubiju i narod njihovi ili ne biji. Ali vidite, vraćo, ipak je poslanik sebi uzeo za prijatelja Ebu Bekra. Svaki čovjek treba da pazi koga će uzeti za prijatelja. Ali morate znati da nikad nećete naći savršena brata, savršena prijatelja. Kaže jedan od Selifa, kaže, ako mogneš svom bratu nabrojati mahane na prste, to je njegov fadilat. Znači nisu nikakve mahane, to nikom nisu deset prsti i njegove mahane pogledali. To je malo mahano na osnovu njegovih dobrih djela. Kaže drugi Selef, kaže, Kaže, kada vidiš brata da je postojan i poznat u islamu, pasite, ovo nam treba, i da je čvrst, i da izvršava čvrsto i badete, a vidiš isto njegove neke manje mahane, kaže, koje se ne pripoznaju u njegovim dobrim mahanama, pa ne nemoj ga ostavljati. Vidite, poslanika sa slom, što nije uzeo Omara za, za prijatelja u, u Hidže? Što nije uzeo Aliju, radijallahu, što nije uzeo drugi ashaber, već tražio je srodnu dušu. Pa sjećate se da je Ebu Bekri, kada je rekao u pećini sebr, evo Bozo i poznaće sam da se oni sadnu vidjeli bi nas. Jer vidi naše noge, kako ne vidi naše noge, a to je za, kaže, šta misliš Ebu Bekri sa dvojicom sa kojim je Allah Žošano treći? Pa onda kaže da sam iko uzeo, mene je Allah uzeo za prijatelja, da sam iko uzeo za prijatelja, uzeo bi Ebu Bekra. Što? Zato što je, kaže poslanik, ima Ebu Bekra, kad se čitao svijet, tako sam stavio na jednu vagu, ta, jedan tas, Bekrom, Edvog, prevagno Ebu Šta to, Ebu Bekra, šta to znači? Da trebamo najbolje uzimati za prijatelje. Poslani se kaže, ređu lala din rafihi, fel jendu rehad kumeju haliluhu. Kaže, čovjek je na vjeri svoga brata, pa pasti s kim se i družite. Ali morate dati, kako smo rekli, da nećete savršena čovjeka naći za prijatelja, da morate prijeći preko njegovih nekih postupata. Morate i neke ustupke praviti, kako kaže Ebu Ver, radi Allahu anhu, kaže bolje ti je da podnosiš bratove kritike nego da budeš bez brata. Bolje ti da podnosiš bratove kritike nego da budeš bez brata. Jer čovjek ne može sam ustrajati lako. A zašto jedan brat? Zašto ne bi bila skupina? Zašto ne bi bila skupina braćije? Poslanik se kaže, lajte zalu tajfetan umeti. Nije će, znači, biti jedno vrijeme slobodno u, u, u, u, do, do sudnjeg dana, a da neće biti skupina koja je na haku. Znači, zašto ne bila skupina braća? Zašto mora sam tražiti pojedinac? Allah Želešanu kaže Muhammedu Rasulullah, وَلَذِي نَمَعُوا الشِّدَوَ الْكُفَارُ رُحَمَا بَيْنَهُمْ Allahu, Muhammed je Allahu poslanik, njegovi, njegovi su sledbenici, stro, njegovi sledbenici. Strogi su prema nevjernicima sami usti među sobom. Znači, ma, ima i više. Ali su oni opet ta braća. Što ovo nam govori? Zato što u nas ako dvojica ima i treći ne dolazi u obzir. Razumijete li? Mi ne možemo napraviti džema zajedno da budemo braća. Ve samo mogu dvojica i oni nešto šuruju. I žena tako isto. Tu je bolest. A nas je Allah Đelešanu povezao. Povezao nas je islamskim prastom. Zato je poslanik sa osom rekao, pa uzo bi ja Ebu Bekra za prijatelja, ali bolje vam je što je ostalo vam islamsko bratstvo. Zašto? Da svi možemo biti braća. I da svi jedni druge volimo. U jednom hadisu od Ahmeda ibn Hanbala kaže poslanik sa Kada vjernik bi volio vjernika, jedan živio na istoku i na zapadu, Allah bi na sudnje dan sakupio zajedno. Pa i uo zajedno u džanetu. Kada Allah Đelešanu tako razmišlja, kad Allah Đelešanu tako znači određuje, kad Allah Subhanahu wa ta'ala tako hoće, onda smo mi na tome da se povrnemo, da vjerujemo u to i da se povinimo. Jer Allah, Allah Đelešanu voli vjernika. Naša ljubav treba biti u skladu sa Allahom ljubav. Mi moramo voliti vjernika. A ako mi mrzimo vjernika, Allah nas mrzi. Jer Allahovo je mržnja u mržnji brata muslimana. Ako neko mrzi brata muslimana, Allah njega mrzi. Morate to dobro da znate. ako neko voli brata muslimana, Allah njega voli i zbog toga može da će nimi tim Jer kaže, vallahu fi amni al-abdi ma kana al-abdu fi amni akhihi. Čovjek je u pomoći, Allah je u pomoći čovjeku, muslimanu, sve dok je on u pomoći svome bratu. Vidite, Allah svoju pomoć uslovljava pomoć brata bratu. Braće, ovo su hadisi sahih, Buhari i muslim bilježi. Ovo su teške riječi. Nama, zbog naše slabosti, vama imana nesvatljive i neprihvatljive. Ali mi to moramo prihvatiti. Od A do Ž što kažu. I moramo u skladu toga djelovati. Da bi imali onaj nur i da bi imali saputnika, onda moramo nešto i halaliti. Moramo i oprostiti. Moramo i zažmiriti jer ne ima savršenog čovjeka kulubeni Adem Ehatavim. Ti si ovi Ademovi greći. Znači, i sada, ako Allah Žešanu rekao da su mu'mini braća, znači, ako on na stepenu mu'mina, ti si njegov brat, ti joj ti to i ne Ne, tu će biti od tebe. Ti ne smiješ mrziti. A treba što brata voljeti. Ako ga ne voliš, onda je problem u tebi. Pasti. Onda je problem u tebi. Jedan hadis koji nisam siguran gdje kaže kad brat traži halala od brata hoće da se pomiri, a on to neće. Čini mi se da će mu Allah Đelešanu tako, ali preneseno znači, ali nemojte za, možda bolje znati ono taj hadis, da mu Allah neće dati ulazak u džennete. A inšala tala govorit ćemo i drugim hudbama gdje su manato. Zato moramo imati sad druga koji će biti uz nas. Jer poslanici su mogli, jel tako, biti, hodati sami, jer direktno su pod Allahom zaštom bili. Bili su Allahom najdraža stvorenja, ali su ipak imali ashave, kako kaže poslanik. Svaki je poslanik imao svoje sljedbenike koji su pomagali u u nošenju islama, molim Allah Đelešanu da nam ujedini naša srca, da su ujedini u islama, da nas uputi napravi fud, da nam dane nur, svjetlo, Kur'an i da nam mogu gdje vodila do dženeta, mišala od tala i sunet Muhammed, sallam, sallam, sallam,